eblas conservi forcea in gasoin sur campoi. Long tempa experimento montras, se oni dismetas basaltan polvon sur campoi, tiam eblas el preni signifain quantoin da carbon dioxido el la atmosfero. Kai ankaula agriculturistoi povas profiti de tiu ideo. La tero havas naturan forzorgan sistemon por carbon dioxido. Por forigi la climato damagian forcean gason e la atmosfero, rocoi ludas gravan rolon. Exemple la flancoi de montoi. Char per ciu malonga pluvo, ilia stonaro estas el lavata. La solvitae consisteroi, kiel calcio, ligas carbon dioxidon el la aero, cae for fluigas gin al la maro. Almenau parton de tio, char por compensi la homfaritan climatan shangion, la natura climata for sistemo ne estas suffice forta. Sed ciula stonaro ne povus contribui pli? alla climato protecto olgis nun? Tiu ideo estas de quelcae iaroi discutata sub la titolo accelata veter disfalo. Cetio, stonara muelajo, estu disgetata sur agrocampoi portie ligi in gasoin. Sed gis nun estis mal clare, ciutio funccias en practico. Nun esploristoi presentas en faca magazino suffice esperiga in resultoin. Lautio, per stona polvo eblas capti ne multe da carbon dioxido e la atmosfero. Samtempe la agriculturistoi povus attingi, help de la tecnico, pli bonain resultoin, cae reducti la applicon de stercajoi. Dum quar iaroi te amo de la Brita Universitato de Sheffield dismetadis sur proximume quin futbal campo in granda testo campo en usono, muelitan basaltan stonaron, nome ducent tunoin en iaro. Per mesurado en la grundo, la esploristoi taxas, che la grundo ciu iare alprenis inter dec unu gis dec quin tunoin da carbondioxido. Sur la campoi, la scientistoi cultivis alterne maison cae soion. La ricolto de maiso plibonigis laula esploristoi post la dismetado de la basalta stonaro ie dec tu procentoi. La ricolto de soio ie dec ses procentoi tiun pli altigion de la rendimento la teamo explicas per la el falo en la grundon de fosforo, calio, cae aliai mineralai substanzoi e la basalta polvo. Agriculturisto e protio povas ancao spari multe costan stercajon, opinias la esploristoi. La enigitai mineraloi lauili crome contrao efficis alla acidigio de la grundo, cion la sciencistoi priugias ciel positivan crom e ficon. Crome, la plantoi ne absorbis plida metaloi olcutime, la consumo de la tia maniere faritae productoi do estas secura, accentas la esploristoi. Se oni applicus tiun metodon mont scale, tiam eblus per gi en iaro gis du miliardo in datuno e carbon dioxido, qui el tion resultigis pli frua studajo. En tiu taxo iam estas considerita la forcea i gasoi, ciui productigas ce la minado de la basalta stonaro, cae ce ties muelado, cae transporto. Tio estas la triobla quanto da forcea gaso, kiun en aerigas lando kiel Germanio. Samtempe pli clare montrigas la limoi de la metodo. La en aerigoi de gassoi e la bruligo de fossiliai crut materialo, kiel nafto cae gasso, estas prescau dudec oble pli granda. La reductado de forceae gassoi do estas neevitebla, malgrau pli bona forzorga sistemo.